Tiešām paldies Dievam par šo dienu, ko viņš ir radījis. Paldies par šo žēlstības laiku. Es aicinu, ka mēs katrs to novērtējam, ka Dievs mums dod katru dienu, un katra diena ir no jauna, un katra diena ir arī mūsu dzīvē kā atgriešanās, ja mēs kaut kur esam nomaldījušies vai kā, bet Dievs dod šo žēlstības laiku, lai mēs ikdien atgriezties un atjaunoties. Amen. Un paldies arī, kad mēs varam nākt, pulcēties, ka mums ir telps, ka mēs varam klausīties uz Dievu vārdu, ka mēs varam kopā kā garīgi ģimene nākt un slavēt un lūgt un būt sadraudzībā. Un mēs vakar atbraucām no nometnes Norkalnos un tā draudz tā, tā pamatvīzija, uz ko Dievu mājas draudz balstās, tas ir no apustuļu darbiem, kad tie pastāvēja apustuļu mācībās, mājas laušanā, sadraudzībā un lūkšanās. Tas ir arī tas, ko es aicinu, ka mēs ik viens darītu ka mēs turēties kopā. Un vislielākā atziņa man tā bija, kad cik svarīgi ir tā vienotība un vienprātība mūsu starpā. Ka arī mēs esam vienoti ar Jēzu, un mēs esam vienoti savā starpā. Jo kopā mēs esam atbalsts viens otram. Amen? Ja viens krīt, tad otrs ceļ. Un mēs ejam uz priekšu uz vienu mērķi kopā. Un es aicinu, ka mēs varam piecelties, mēs Mēs lūgsim, sagatavojiet savus sirds. Lūdziet, Dievs saka, lūdziet, meklējiet, klauvējiet. Un es ticu, ka Dievs arī svētīs ar savu vārdu. Un mēs slavēsim un viss, kas tavā dzīvē ir noticis, skumjie, priecīgie brīži, vienalga, slavējam to Dievu. Dabas Tēvs, paldies Tev, kungs, par šo brīnišķīgo laiku, par šo brīnišķīgo dienu, ka mēs varam būt šeit. Mēs esam pateicīgs Tev, Tēvs, ka Tu dod katru dienu jaunu, kungs, ka mēs katrā dienā, Dievs, varam nākt, kungs, atgriezties, meklēt Tev, klauvēt, lūk pēc Tevs, kungs. Dievs, paldies, ka Tu esi vienmēr labs, paldies, ka Tu esi vienmēr uzticīgs, Tēvs. Paldies par Tavu mīlošo sirdi, kungs, ka Tu, Dievs, velc pie sevs, kungs. Ka Tu, Dievs, mīl mūs, Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi mūs radījis. Paldies, Tēvs, ka Tev arī šajā dienā ir plāns priekš katru. Paldies, Kungs, ka Tu esi katru Dievs aicinājis. Paldies, Tēvs, ka Tu uz katru runā, Dievs. Un mēs tiešām novērtējam to, Kungs, kad Tu esi Dievs mūs izglābis no nāvas. Jēzus, paldies par krustu. Paldies Tev, Kungs, par šo mūžīgo dzīvību, par Tavām asinīm, ka Tu esi izlējis. Un paldies, ka Tavās asinīs, Dievs, mēs esam glābti, šķīstīti, taisnot. Paldies Tev, Tēvs vēlreiz par šo draudzi. Paldies par katru brālu un māsu, kungs. Paldies par maziem bērniem, par lieliem, par veciem, par jauniem. Dievs, paldies, ka Tu esi nemainīgs, kungs. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi Jēzus, mūsu patvērums, ka Tu esi mūsu klints. Paldies, kungs, ka Tu māc mūs, lai mēs katrs uzceļam šo garīgo nāmu no šiem dzīviem akmeņiem. Paldies, ka mēs varam būt šie dzīvie akmeņi. Un Dievs, ja kaut kas trūks, Tēvs, pieskaup, pieslīpē mūs, Dievs. Ka mēs turamies kopā, Dievs. Ka mēs patieši, patiešām varam būt šajā vienotībā, vienprātībā, Dievs. Jo tas Tev patīk, kungs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu arī runāji šajā nometnē. Ka Tu, Dievs, Dev šo vīziju pastāvēt apustuļu mācībā. Pastāvēt, kungs, sadraudzībā, mājas laušanā, lūkšanās, Dievs. Paldies, kungs, ka Tava draudz ir viens sirds un viena dvēsela, kungs un ēlas vārtiem tu nebūs uzvarēt, Dievs. Ja es paldies, ka tu esi gauši šai draudzē. Paldies, ka mēs varam būt Kristavu miesas locekļi. Paldies Tev, Tēvs. Es ticu, Dievs, ka Tu šodien arī brīnišķīgi vadīsi šo laiku. Mēs, kungs, visu ieliekam Tavās rokās. Jo mēs zinām, Dievs, ja mēs pilnībā Tev uzticēsimies, mēs ticam, Dievs, ka Tu mūs svētīdam svētīsi. Un Tēvs svētī mūs šodien arī caur savu vārdu. Tēvs svētī, kungs, ka mēs no šejienes aiziet, kungs, stiprāk ticībā kļūšu. Ka daudz lietas mums atnāk atklāsim no Tevs, atziņ no Tevs. Ka mēs ejam mazumā, Jēzus, un Tu katrā pieaudz vairāk. Dievs, nekas nevar būt labāks, kā piederēt Tev, kungs. Un paldies, ka Tu esi slēdz šo derību ar mums, Dievs. Paldies, ka mēs esam Tava tauta. Paldies, ka mēs esam Tavs īpašums. Paldies Tev, Jēzus. Tu redz, kungs, ik vienu sirdi, tu redz Dievs arī, kāds priecājas, kāds ir noskums. Kungs, Tu esi teicis, lai mēs visu savus nasts metam pie Tavām kājām un ka Tu gribi mūs atvieglināt. Kungs, es lūdzu pieskaries. Iepriecini mūs, Dievs. Iedrošini mūs, kungs. Palīdz Dievs, ka mūsu spēka atjaunojas Tēvs. Un ka mēs būtu Dievs iedrošinājums citiem. Ka mēs, kā draudze, patiešām turēt viens otram rokas. Ka mēs varam arī panest nastas viens otru. Pāri visam Dievs es lūdzu. Palīdz, kungs, ka mēs tiešām pastāvētu šajā mīlestībā. Tēvs, es lūdzu, lai Tu svētī arī svētdienas skolu, svētī lielos un mazos bērns, svētī kas vadīs sēdienas ko, kas pieskatīs bērns. Dievs, es lūdzu, lai Tu pagodinies. Es lūdzu, kungs, lai Tu bērns velc tuvāk sev. Māc bērniem patiešām Tev ieraudzīt, sadzirdēt, sajust Tev, kungs. Lai bērnos atnāk Dievs patiešām prieks vairāk, vairāk ticības. Ka viņi Dievs ir pa brīnišķīgiem traukiem, kungs, starp citiem bērniem, arī par mūsu apkārtējiem līdzcilvēkiem, kungs. Ka bērni ir par svētību, kungs Dievs, es lūdzu, lai Tu dod gudrību arī, kas vadīs svētdienas skolu. Dod savu spēku, svētais gars, vādi, māci, atgādini, rādi lietas. Lai viss ir no Tevs, Dievs. Paldies Tev, kungs, par to. Paldies Tevs. Mēs Tev slavēsim, Dievs. Un mēs negribam slavēt ar, ar tādu cietu sirdi. Mēs gribam, Dievs, priecāties. Mēs gribam dejo Tavā priekšā, kungs. Palīdz mums, māc mums to darīt, Tēvs jo Tev tādu upuru patīk, kas ir labprātīgi, kas nāk no sirds, kungs. Un viens upurs, tas ir pateicība, kungs. Paldies Tev, Tēvs. Mēs tiešām Tev mīlam, Dievs, un mēs atdodam visu godu slavu Tev. Jēzus vārdā. Amen. Šis vārds patiesībā jau, kad nedēļa apakaļ skanēja manā sirdī, un Dievs uzrunāja, un tas ir no Jāņa evaņģēlī pa vīna koku. Un, bet iesākumā es aicinu, ka mēs, mēs aizlūksim pa vārdu. Ja ne? Lai svētais gars patiešām runā uz katru no mums. Un lai mēs no šejienes aizējam svētīt, stiprināt, apgaismot, lai svētais gars patiešām dara savu darbu, ko viņš paredzēja šodien darīt. Amen. Atveriet savus sirdis, atvērsim savus ausis, Sagramojiet to barību, ko Dievs jums grib šodien dot. Tā ir dzīvības maize, kas nāk no debesīm. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, par to, Dievs, ka Tu esi mūžīgi labs, kungs. Tu esi vienmēr labs Tēvs. Un arī, Dievs, ko Tu slavēšanas laikā lika manā sirdī, Dievs, pateikt uz draudzi, kad draudze Dievs jūs ļoti mīl ikvienu. Vienalga, kaut vai Tu jūties nospiests, vai Tu jūties nenovērtēts, vai tu jūties nekas, bet Dievs tev mīl. Tās paldies par šo beznosacījumu mīlestību. Paldies, kungs, ka tu mums esi viss, kas ir vajadzīgs. Dievs, mēs esam šeit un mēs lūdzam, kungs, runā uz mūsu sirdīm. Dievs runā uz mūsu sirdīm. Svētais gars, tu redz, ka mēs Mēs esam izsaukuši, mēs esam izslāpuši. Ir dzīvē visādas vētras. Kungs, mums vajag pastāvēt, Dievs. Un pastāvēt mēs, Dievs, varam tikai ar Tevi. Kā Tu esi, Kungs, teici savos psalmos, kad citi ir stipri ar, ar, ar kara zirgiem, citi ir stipri ar kara ratiem, bet mēs esam stipri ar Tavu vārtās. Paldies, Dievs, ka Tavs vārds ir šī, šis dzīvības ūdens, Kungs. Paldies, Dievs, ka Tavs vārds nekad nemainās. Kungs, es lūdzu, pāršķo mūsu sirds, pāršķo mūsu smadzenes, Dievs. Lai Tavs svētais vārds, kungs, izdara šīs dziļās garīgās lietas pie mums. Dievs, mēs negribam sēdēt turpat, kur mēs visu laiku sēžam. Mēs gribam augt. Mēs gribam augt, Dievs. Mēs gribam kļūt stipri Tevī tās. Mēs gribam, Dievs, būt liecinieki šais pasaulē. Mēs gribam būt Tavu valstības vēstneši, Tēvs. Kungs, es lūdzu, lai šodien, Tēvs, ir apustuļu darbi. Lai šodien Dievs piepildās apustuļu darbu, kungs, šajā draudzē, Tēvs. Visās draudzēs, kungs. Lai mēs, Dievs, neesam garīgi aizmiguši. Lai mēs, Dievs, neesam garīgi nomiruši. Bet, Dievs, ka mēs esam dzīvi liecinieki. Ka mēs esam dzīvi mācekļi, kungs. Dievs, es lūdzu, lai Tu runā, kungs, uz mums. Dievs dod man arī spēku šeit stāvēt. Tu esi teici savā vārdā, ka sludināšana nāk spēkā un garā Dievs. Es lūdzu, sēties, kas izpaudies šodien. Lai tavs evaņģēlijas Dievs nāk ar līdzjošām zīmēm, brīnumiem. Šodien, Dievs, mēs gribam piedzīvot. Šodien mēs gribam piedzīvot uzvaru savā dzīvē, kungs. Šodien tu esi teicis, kungs, lai ik viens atgriež no saviem grēkiem. Šodien tu esi teicis, Dievs, kad ir žēlstības diena. Mēs Dievs tev mīlam, kungs un mēs gribam Dievs redzēt augļus savā dzīvē. Dievs pagodinies ar savu vārdu, stiprin Dievs mūsu ticībā. Un palīdz, kungs, ka mēs esam patiešām dzīvie akmeņi un dzīvie liecinieki. Mēs Tev uzticamies, šī draudze Dievs ir Tava draudze. Šie ļauds Dievs ir Tava ļauds. Vārds ir Tavs Dievs. Un mēs lūdzam, kungs, Tavu klātbūtni šeit. Kungs runā, Dievs. Lai ceļas dāvans, Dievs. Lai ceļas dāvans, kungs, katrā tās. Lai šie talanti vairojas katrā, kungs. Lai Dievs mēs nepagriežam mugur Tev, bet lai mēs esam izslāpuši vēl vairāk pēc Tevis. Paldies Tev, Tēvs. Svētī šo laiku, un to mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. Sāksim mēs ar Pāvu vēstuli kolosiešiem, otrā nodeļa, sastais, septītais pāns. Kā es teicu, kad nedēļa apakaļ aptuveni divas runāju par to stāstu no Jāņa evaņģēlī pa vīna koku, un mēs to stāstu vēlāk lasīsim, mēs analizēsim pa punktiem, ko Dievs ar šo stāstu mums grib atklāt. Bet mēs šeit sēžam, mēs visi esam pieņēmuši Jēzu. Amen? Vai ir te kāds, kurš nav pieņēmis Jēzu? Mēs visi esam pieņēmuši. Un ko mums šī rakstiet atklāja, tad lasīsim. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Amen. Pāvils mums ar šo rakstiet, ko viņš mums atgādina. Mēs ik viens kā ticīgais, mēs esam pieņēmuši Jēzus Kristu par savu glābēju. Tātad, kas mums ir jādara? Mums ir jādzīvo viņā. Mums ir jāsakņojas viņā. Mums ir jāpieaug viņā. Mums jākros stipriem ticībā, kurā mēs esam mācīti. Un pāri visam mums jābūt pateicīgiem. Šis piecas lietas, ko Pāvils mums atgādina. Un šī tēma arī sauksies palikt un iesakņoties Jēzu. Tad salīdzi, salīdzinājumu mēs visi esam kaut ko dzīvē stādījuši. Nu, iespējams, ka vairums ir stādījuši kādu kociņu, kādu krūmiņu. Mēs zinām, ka katram ir kāda ir sakans, vai ne? Un, lai mēs to koku iestādītu, mēs viņu nenometīsim tāpat uz zemes un gaidīsim, ka viņš iesakņosies un sāks augt un estāvis. Mēs rokam bedri, mēs uztaisām mēslojumu, bagātīgu augsni, Mēs smuki iestādām, mēs aplaistam un gaidām, kad kociņš pats iesakņosies. Bet tur ir vajadzīga laba augsne. Amen? Tas nedara. Mēs nevaram iestādīt kaut kādās smiltīs vai akmeņēna augstnē vai mālos. Ir laba augsne vajadzīga. Un es tur redzu garīgi, ka šī laba augsne mums ir Jēzus Kristus. Un atšķirsim Jāņa evaņģēlī 15. nodaļu. 15. nodaļu mēs, mēs analizēsim no 1. līdz 18. pantam. Un viens, ko es ir pateikt, ir tāds dievu vīrs, bija dievu vīrs, viņš šeit ir mūžībā, Davids Ilkarsons, un patika viens tāds teikums, ko viņš rakstīnā grāmatā. Ka tu paliksi Kristū, tu augsi un uzziedēsi kā pumpurs, kas pārtop ziedā. Un Jēzus dzīvība tad izplūdīs no tevī. Aleluja, vai ne? Tas ir brīnišķīgi. Kad tu paliksi Kristū, tu uzziedēsi kā pumpurs. Un pēc tam tu pārēsīsies ziedā. Tad, kad ir pumpurs, mēs jau neredzam, kāds tas zieniņš būs. Bet tad, kad mēs paliekam un tās sakans tiek laists ciekšā, un tas kociņš tiek laistīts, viņš tiek kopts, vēlāk atveras zieds, un mēs redzam, cik viņš ir brīnišķīgs. Un garīgi mēs varam salīdzināt, ka mēs esam kā tie pumpuri. Pēc tam, kad mēs atveramies un paliekam par skaistiem ziediem, kur citi var redzēt un apbrīnot. Tātad, Es lasīšu no 1 līdz, 8, līdz 17. Un tad mēs iesim pa punktiem cauri. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļus nestu – Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, to savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu, un topat par maniem mācekļiem. Kā tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā – To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kāps nesaprot, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko, esmu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Amen. Ja, kad Dievs man sirdī deva šo rakstu, ja, es, es viņu lasīju, lasīju, man liekas, kaut kāds desmit reizes. Un es jūtu, ka svētais gars spiež dziļāk un dziļāk un dziļāk, jo ir ļoti labi, ka tu lasot Dievu vārdu, ka tu lūdzu svētā gara atklās, nu, kad, lai Dievs runā, ko viņš grib atklāt. Arī Pāvils Efeziešiem, ka viņš teica, lai Dievs dod atklāsums un gudrības garu, lai mēs saprastu. Un jo vairāk es lasīju, jo svētais gars vairāk man kultivēja augšā tās lietas un rādīja. Un sākot analizēt, paliekot Jēzu, ko mēs iegūstam. Tas ir svarīgi šodien, lai mēs pastāvētu šajā pasaulē, lai mēs pastāvētu šajās garīgajās cīņās, lai mēs patiešām būtu ne tikai vārda pēc mācekļa, bet arī pēc savas sirds, pēc saviem darbiem – Ko mēs iegūstam, ja mēs paliekam kā vīna koku pie Jēzus? Pirmais, ko mēs lasām, tas ir tu tieci attīrīts. Tu tiec attīrīts, atbrīvots no tām lietām, kas Dievam riebas, kas tev traucē augt, kas tev traucē garīgi pilnveidoties. Un mēs lasām, kad kas ir dārznieks? Tēvs ir dārznieks. Tēvs ir dārznieks. Un mēs katrs esam redzējuši arī augļu kokos, ja kāds zars nenes augus, ko mēs darām? Mēs viņu vienkārši griežam nost. Lai tas netraucē kokam vienkārši aug kuplākam, vairāk augļoties. Mēs izgriežam bojā tos zārs. Bībele runā par augļiem un par šiem zariem arī. Tāpat Mata evaņģēlijā, ja, ka koku pazīst pēc labiem augļiem. Un es zinu, ka kaut kādu laiku apakaļ, tas bija pagājušajā arī pēc nometnes, bija tāds viens garīgs māks posms, bet tie garīgie smagie posmi dzīvē ļoti vajadzīgi. Tā kā nebīsties no viņiem, ja viņi jums nāk dzīvē virsū, jo caur šiem posmiem jūs kļūsiet īsti vīri un īsti sievas. Dievs mūs stiprina, kā, kā rakstīts, kad tā ticība tiek pārbaudīta, dzidrināta kā sudraps un kā zelts, mēs tiekam kausēt. Un es zinu, ka bija tas grūtais laiks, un Es vienkārši neredzēju neko priekšā, var teikt. Visu laiku var teikt tās garīgās cīņas tuksnesis un kad laika to var panēst, bet kaut kad tev vienkārši tu sāc vienkārši, nu, tev spēks sāk zust un tu gribi padoties un tu sauc un Dievs, kur tu esi, palīdzi. Un atnāca Dieva vārds ar manu sievu un Dievs pateica tādu salīdzinājumu. Jūs esat kā puķes laukā un es esmu dārznieks. Un es tās kopju kā es gribu. Un jums nebūs, man teikt, priekšā, ja, kā, kādiem jums ir jāizskatās. Saprotiet, kāds salīdzinājums, ja? Jūs esat kā puķis laukā, jūs ik viens. Mēs ik viens esam kā puķis. Un tēvs, debes tēvs, ir tas labais dārznieks, un viņš veido to puķīt, lai viņu uzziedētu brīnišķīgi skaisti. Tāpat Jeremijas grāmatā mēs esam salīdzināti kā māla trauku. Un kas ir Dievs? Dievs ir podnieks. Un Dievs izveido mūsu par traukiem, kāds viņš vēlas. Ja tas trauks neiznāk, Dievs viņu atkal izmīts. Izmīts, izveido, kādu viņš grib, uztais, kādu viņš vēlas. Trauks, lai veidotos skaists, kādam posmam viņam ir jāiziet dzīvē cauri. Viņš tiek izveidots, viņš tiek karsēts, viņa bāž krāsni iekšā dedzina, kāpēc, nodedzina tos, kas ir kaut kāds ne, pielikumi vai kā viņas viss nodedzina, un viņš kļūst stiprs. Pēc tam, kas notiek, kad trauks ir izdedzināts, viņu apglezno. Dievs pēc tam nāk ar mūsu dzīvē ar garīgām svētībām. Tad, kad tu esi izgājis tam grūtam posmam cauri, Dievs tev apglezno. Un tu esi trauks, smuks, kas citiem patīk. Pirmām kārtām jau debes tēvam patīk. Tas ir pirmais, tu tiec attīrīts un atbrīvos no tām lietām. Nesatraucies, ka tu tiec kaut kādās lietās lausts, tu jūties varbūt nes, nesaprot, kas ar tavu dzīvi notiek, bet Dievs tavs netikums, Dievs tavs sliktās īpašības lietas vienkārši griež ārā. Griež ārā, griež ārā, griež ārā. Tāpēc, ka viņš grib, ka tu kuplo un es augas. Otrā lieta, pirmā bija izgriež, otrā, tu nesīs daudz auga. Tu nesīs daudz augas. Tad, kad tu tiks izgriezts no bojātiem zariem, tu nesīs augas. Un pirmajā psalmā, ja mēs varam atšķirt, pašu pirmo psalmu, Pirmais psalms, trešais pāns. Un tur ir rakstīts. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Amen. Dievs, ka tev veido, ka tu paliksi kā tas zars pie Jēzus, Dievs tev salīdzina, ka tu būsi koks, kas stādīts pie upes. Tur ir ūdens, kas saknēm dod barību. Un tu nekad nenovīties. Un pareizā laikā tad dos pareizos augus. Aleluja. Mate evaņģēlijas 12.33. Padarēt koku labu, tad arī viņa augļi būs labi, vai padarēt koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst no viņa augļiem. Mata evaņģēlijas 3, 80. Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus un neiedomājieties sacīt, mums ir Ābrahams par tēvu, jo es jums saku, Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahamam bērnus. Bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Lasot 15. Jāņa evaņģēlijām, tur 4. pantā ir rakstīts. Palieciet manī un es jūsos. Tas jāatskats uz šito Mata evaņģēliju 3.80. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Ja koks nenes labas augas, Dievvārds saka, cirvis ir pielikt saknē, pie saknes. Un viņš top nocirst. Zinu, kad manā dārzā aug viens ķirsis, pagājuši gadu viņš labi ražoja, šogad es skatos, viņš nīkst ārā. It kā ķirši ir, bet lapas viss ir novītuši un mēs esam apsmidzinājuši ķīmiju un mēs nesaprotam, kas notiek. Bet Dievs nedod tādu pārliecības, esam es to koku esmu svētījis, es esmu lūdzis, es esmu dzins pro, projām tas kaitēkļus visu. Es, nu, saka, pasludinājis, ja, ka viņam jādod augļi un tā tālāk. Bet man nav pārliecība, ka man viņš ir jāzāģē nost, jo es tam kokam došu iespēju. Es gaidīšu uz nākamam gadam, ko viņš darīs. Iespējams, ka viņš nesīs augļus. Es vienkārši ticu, ja nē, tad es zāģēšu nost. <laughs> un tas ir tas, ko arī Mata evaņģēlē teica. Nesiet tā, pienācīgs atgriešanās augļus. Ja tu kaut kur esi vienkārši nomaldījies, vai tavā dzīvē nav augļi, Dievs tev dod iespēju, viņš saka, atnes tos atgriešanās augļus. Un tas cirus, kas pie saknes, viņš tip, taps noņemts nost, un tu netiks nocirs nost. Tā ir baigā gudrība īstenībā. Un Dievs baigi tā salīdzina ar, ar šo mūsu ikdienas dzīvi, ar, ar, ar ar dārs kopē. Nu, tas tāds baigais salīdzinājums īstenībā. Trešais, tātad otrais bija, mēs nesīsim daudz augus. Trešais, manī būs dzīvība. Aleluja! Tu gribi būt šodien dzīvs kristies? Es arī gribu. Ja es saku, ja tu paliksi pie viņa kā zars, tevī būs dzīvība. Dzīvība. Un Jāņa evaņģēlijas septītā nodaļa, turpat tās, 7, 3, 7, 3, 9, septītā nodaļa no 3, 7 līdz 39. To dzīvību es varu salīdzināt tas, ja es ticēšu uz Jēzus Kristu, ja es palikšu kā zars, kas nesīs augus. Manī būs tā dzīvība. Un ko šī rakstiet saka? Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer, kas man tic kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens traumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Ja es ticu uz Jēzus Kristu un es palieku kā šis zars, no manis plūdīs šīs traumas ārā. Dievs saka, svētais gars no tevs plūdīs kā traumas. Viņš neiztecēs kā tāds mazs, tā kā no krānta, pēc traumas. Iedomājieties vislielāko upi, viskrāčaināko upni, kas vēr dārā. Tādu no tevīm verdīs ārā. Un kur tu ies, tur būs dzīvība, jo tevī pirmkārt jau ir dzīvība. Un to mēs ļoti labi varam paskatīties arī Ecehela grāmatā. 47. nodaļā mēs viņu nelasīsim, bet tur ir stāsts, es agrāk esmu šo vārdu sludinājis, ka eņģels ved Ecehela iekšā šajā, šajā dzīvības upē. Nu, sākot no potīšu dziļuma, beidzot ar tādu dziļumu, kur viņš vairs nevarēja peldēt. Kur viņš vairs nevarēja brīst, bet viņam bija vienkārši jāsāk peldēt. Viņam bija jāsāk paļauties, viņam bija jāsāk uzticēties un svētais gars viņu pārveidot. Un kas notika apkārt? Tur, kur, kad viņš gāja, viss bija pamirs, viss bija, viss bija Un kas tur bija? Tur rakstīts, ka koki bija laukstoši, augļi bija bagātīgi, ka šī dzīvības upe, kas tecē, no kurienes viņa tecē, viņa tek no dzīvības troņa. Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīts, ka tā ir dzīvības upe, kas iztek no Dieva godības troņa. Un tur, kur viņa ietek, tur vairs nav nekādas nāves, tur vairs nav nekādas neauglības, tur ir dzīvība, Tur ir spēks, tur ir augļi, tur ir uzvara, tāpēc, ka tas viss nāk no Dieva troņa. Un tev jāļauj, lai tā dzīvības uplūs no tevs. Nestaigā ar, ar, ar tām slūžām priekšā. Atrau tās slūžas vaļā. Atrau, lai no tevs plūs šī dzīvība. Jo es tev, es ticu, un, kad dzīvība būs apkārt tur, kur tu iesi. Dzīvība būs pie taviem tuviniekiem, dzīvība būs tavā darbā, dzīvība būs tavā kalpošanā, dzīvība būs visur. Jo tu paliec Jēzu Kristu. Un šeit brīnišķīgi Jāņa evaņģēlijā rakstīts, ka Jēzus saka, mīļie, jūs bez manis nenieka nespējat darīt. Saprotiet? Ja mēs nepaliekam Jēzu Kristu šodien, mēs nenieka nespējam darīt. Nenieka Tas viss ir, mēs staigājam pa tukšu, mēs staigājam savā cilvēcīgā spēkā. Mēs kaut ko imitējam, mēs domājam, ka būs, bet tur nav spēka. Tur nav spēka. Tas ir cilvēcīgais mūsu paša spēks. Tāpēc, ka mēs tādās lietās, mēs īstenībā sāpinam Dievu sirdi, mēs apslāpējam svēto garu. Un svētais gars ir noskumdināts. Un Dievam sāp sirds par to. Tas ir tas, ko es jūtu un kam es ticu. Nākamais punkts. Es varēšu paveikt daudz lietas. Es varēšu izdarīt daudz lietas, ja es palikšu Jēzu Kristu un Jēzus būs mani. Un viena no tām lietām tur patās 14. nodaļā. Jāņem un ģēlīs 14, 12. pantā rakstīts. Paties, paties es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noēju pie tēva. Ja es saku, ja tu tici, ja mēs būsim vienoti ar Jēzu Kristu, mēs darīsim tos darbus, ko Jēzus ir darījis. Un mēs darīsim vēl lielāks. Bībelē mēs lasam, ko Jēzus ir darījis no savas kāpošanas, bet iedomājies, ko Dieva vārds saka, vēl lielāks. Tu pat iedomāties nevar. Iespējams, kas tie var būt pat darbiem. mēs ar Jēzu varēsim paveikt daudzas lietas. Un no tā, tās dažas lietas, ko es gribu tā uzsvērt, ko Jēzus teica saviem mācekļiem, ka mācekļi seko Jēzum. Pirmais jau, ko viņš deva, es jums dodu varu un spēku. Par ko? Par ļauniem gariem, par nešķīstiem gariem, dziedināt slimos, dziedināt sērgas, Iesaka, es jums dodu varu un spēku, nevis mums, mums pašiem tas pie. Iesaka, es jums dodu. Un tad mācekļi nāca apakaļ un viņi teica, jē, mēs tavā vārdā tur izdarījām to, izdzinām to, izdarījām to. Tāpēc, ka Jēzus viņam ir devis šo varu un spēku. Jēzus tev šodien arī dod kā savam māceklim. Viņš saka, Nekas nav mainījies. Jēzus tāds pats ir šodien kā pirms 2000 gadiem. Es jums dodu. Bet ja es, es to redzu pie sevīm pirmkārt, ja es nestaigāšu ar Jēzu, ja es nebūšu iesakņojies viņā, ja es nepieaugšu viņā, tad es tur varēšu iet, uzlikt rokas vai vēl lūgt, un tas turpat arī nokritīs. Mata evaņģēlijas 28, 18, 20. Šis ir tāds vispārīgais aicinājums mums kā kristiešiem, kā kristus sekotājiem. Matei 28, 18, 20. Tad, kad Jēzus parādījās pie mācekļiem, ko viņš pateica? Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja to sacīdams – Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētagara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galā. Amen. Tas, ka Dievs mums dod šo pavēlu, tā ir pavēlu. Viņš jums pavēlu iet un sludināt. Viņš jums pavēlu kristīt. Tēva dēla un svētā gara vārdā. Un ko viņš beigās, kas pēdējā teikumā rakstīts? Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galā. Halleluja! Tas, ka tu ies, ka Dievu sekotājs, kā Kristus māceklis, jēznes soli no tevim neatspērs. Pirmkārt, viņš tev do vāru, otrkārt, viņš būs ar tev kopā. Viņš no tevīm neatkāpsies, jo viņš to ir apsolījis savā vārdā ikdienas līdz pasaules galā. Amen. Tāpatās Mārka evaņģēlijā mēs lasām 16. nodaļā no 15 līdz 20, kur arī Jēzus teica, un viņš tiem sacīja, eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīst, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas, un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja ar vārdu apstiprināja, un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Amen. Dievs saka, tev ies zīmes līdzā. Tu ies, ja es saku, tu ies manā vārdā. Tu sludinās evaņģēliju. Tu būsi mans māceklis, no kur nāk šī dzīvības traumāra. Un līdzējoši zīmes ies līdzā. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja. Tas kungs nemirkli neatstājās no viņiem. Tas kungs nemirkli neatstājās arī no mums. Tas kungs mums palīdz tik galā ar visām dzīves vēdrām, problēmām, likstām, neveiksmē. Ja tavu kalpošanu, tu jūt, ka tevi pārpa mēru un tu vairs nevar, Dievs saka, savā vārdā es viņiem palīdzēju. Jēs ir tas, kas tev palīdz. Neviens cits tev nevar palīdzēt. Nākamais. Es varēšu lūgt, ko gribu un dabūšu. Tā pašā Jāņa evaņģēlī 14.13, kur mēs lasījām par tiem darbiem, tur arī teikts, ka Un visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu. Āmen. Visu, ko mēs lūgsim Jēzus vārdā, viņš mums darīs. Un kāpēc? Tas ir tāpēc, lai debes tēvs tik pagodināts. Tu varēsi lūgt, ko gribi tu dabūsi. Protams, izņēmums ir tas, kas Jēkab vēstulē rakstīts, nevis ļaunām, ļaunām sirdīm vai nevis savās kārībās, lai tu to lieto. Tas nedarbosies. Bet ja tu paties ritīgi stāvēs ar abām kājām Jēzu Kristu, tad tu varēsi lūk, ko gribu, un Dievs tev to dos. Tev tikai tam ir jātic. Un kaut vai tu neredz, kaut vai tu neredz tu rezultātu, brāļi mārs, tas ceļ mūsu ticību. Neredzamās lietas, neredzamie apstākļi ceļ mūsu ticību. Jo nevēl ticības definīcija paļaušanās uz neredzamām lietām. Es brīžos domāju, tad, kad man kaut ko iedot, lai man dzīvē būtu baigi forši, man viss veiktos, man būtu brīnišķīgs darbs, man būtu brīnišķīgs finans, man būtu brīnišķīga labklājības svētīt dzīvi, man būtu viss, es būtu baigi pateicīgais. Bet es sapratu to, ko svētais gars man atgādināja, man ticība iet mazumā. Man ticība mazinātos, nevis viņa pieaug. Un tas ir tas, ko Dievs negrib. Dievs grib, ka man ticība cērs. Dievs grib, ka tavu ticību šodien cērs. Un tā ticība var pieaugt tikai caur apstākļiem. Bet, ja tu turēsies kā zars pie jēs, tu uzvarēsi visus apstākļus. Halleluja! Nākamais punkts, ko mēs lasam šajā vīna koka stāstā. Es esmu viņa aus, un neviens mani neatņems no viņa rokām. Halleluja! Tu esi salīdzināts Dievu vārdā kā aus. Un mēs lasam arī, ka Jēzus ir labais gans. Iedomājies, tev neviens neizraus no viņa rokām. Ja tu paliksi stipri pie viņa, tev neviens neizraus. Vienalga, ko sātans centīsies darīt, vienalga, kā viņš tev kārdinās, vienalga, kā viņš tev apsūdzēs, vienalga, ko viņš tev melos, Jēzus Kristus tev neizlaidīs no savām rokām. Tev, tev vienkārši tam ir jātic. Tev vienkārši tam ir jāpasludina, jo tās tev rakstīts Dievu vārdā. Manis āvis neviens neizraus no viņa rokām. Neviens. Un pirmkārt, ja tu būsi viņa āvis, tu patiesi dzirdēsi viņa balsi. Jo Jēzus teica savu vārdā, mana savis dzird manu balsu. Tas, lai tas tev iedrošina. Ja tu stipri paliksi pie viņa, tev neizraus neviens. Neviena apstākļa tev neizraus. Tikai neatkāpies. Nākamais punkts. Es būšu mīlēts un es mīlēšu. Tur stāv rakstīts, palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un nepalieku un palieku viņa mīlestībā, atvainojos, un palieku viņa mīlestībā. Tātad, ko Jēzus pavēl? Paliec manā mīlestībā. Un kā mēs varam palikt mīlestībā? Nākamā teikumā rakstīts. Ja mēs turēsim viņa baušļus. Amen? Ja tu un es šodien turēsim viņa baušļus, mēs paliksim viņa mīlestībā. Un mēs zinām tos divus augstākos baušļus. Mēs zinām, ka viss baustība, kurā ir aptvert, ir mīlestībā. Un tas ir tas, kā mēs varam mīlēt, vienkārši turot viņu baušļus. Tas ir pirmais nosacījums. Kaut vai tu pārkāp sienu balsu, tu sāpini Dievu sienu. Tu sāpini. Mēs varbūt neredzam, bet Jēzus ir noskumdināts, Svētais Gars ir noskumdināts, Tēvs ir noskumdināts. Patīk Jāņa evaņģēlī 14. nodaļā tas Svētā Gara apsolījuma raksts, kur rakstīts no 15. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles – Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Tanī dienā jūs atzīsit, ka es esmu tēvā un jūs manī, un es jūsos. Saprotiet? Ja es saku, es esmu tēvā un jūs manī. Ja es saku, un es jūsos kam ir mani baušļi un kas viņus tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs, un es to mīlēšu, un šeit pasvītroju, un tam parādīšos. Halleluja. Tīdomājies, cik tas ir brīnišķīgi. Es esmu daudz reiz Dievam lūdzu savā personīgajā laikā. Es saku, kungs, es gribu sastapties ar tevi. Es gribu piedzīvot Tev, kungs. Jēzus, es gribu piedzīvot. Es gribu būt Tavā tūmā. Es gribu vairāk būt Tavā tūmā. Un ir lūkšanas brīži, kad Tu vienkārši šeit Dievu klāgultnē. Un Tu knapes atvērs mutu, un kad Tu, tu jūti, ka Tev asars birst pār par acīm. Tas ir ritīgi paties Dievu tūmas. Tēv pieskāriens. Bet šeit ir nosacījums. Kam ir mani baušļi, Un kas viņus tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs. Un es to mīlēšu un tam parādīšos. Vienmēr, kas varbūt brīnišķīgais, ka tu sastopies ar Jēzu Kristu, savu pestītā. Ka tu piedzīvo viņu, ka tu jūti viņu, kā viņš tev aizskar, ka tu jūti viņu, kā viņš uz tev runā ka es noskumušos brīžos, ka tavs sirds ir salauz kaut kādos apstākļos, ka tu piedzīvo viņu, ka tu izraudies, ka tevi atnāk prieks, ka tevi atnāk dziedināšana, ka tu tiec stiprināts, ka tevi atjaunos augļi. Tas ir, tas ir vairāk par visu, ko var vēlēties. 23. pantā rakstīts. Jēzus viņam atbildēja, Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Saprotiet? Ja es, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Viss, ko Jēzus mums ir sacījis ar savu vārdu evaņģēlijā, viss, ko viņš mums ir mācījis kā mācekļiem, kā Kristus sekotājiem, ja tu patiesi Dievu mīlēs no visas sirds, ja, ja tu patiesi paliks kā šis zars pie viņa, tu turēsi viņu vārdus, tu turēsi viņu vārdus, tu turēsi. Tāpēc, ka tu negribās, negribēs viņu sāpināt. Ja tu vienreiz būs piedzīvošos brīnišķīgos mirkļus sastapoties ar viņu, tu negribēs vienkārši pazaudēt to. Tu vienkārši pēc tā iekritīsi fanātismā. Tu iekritīsi vēl vairāk lielākā dedzībā. Jo vienreiz, ja to, ko tu būsi vienreiz piedzīvojis, tu gribēsi vairāk un vairāk un vairāk. Un tevī vairāk un vairāk būs dzīvības. Un mans tēvs to mīlēs un atkal. Un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Halleluja. Iedomājies, ka Jēzus ar tēvu atnāk godībā pie tevis, tavā namā, tavā lūkšana kambarī. Un tu sastopies ar viņiem. Godība atnāk. Šī dzīvības upe iztek no troņa un ietek tavā namā. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Es zinu, ka brīžos pat man ir bijusi nospiestība tāda, nu, kad daudz lietu dzīvē Dievam prasa jautā, kāpēc, cik ilgi, ja, nu, nu, ir jāpanes tās grūtības, mīļā, ir jāpanes. Es vēlreiz saku, Dievs, Dievs veido jūs, Dievs katru no mums veido. Arī nometnē bija vārds par šiem dzīviem garīgiem akmeņiem. Mēs tiekam likt viens otram, un tas nav tikai ķieģeli vai blociņi, tu paņem, kurš smuki notēsts un uzliec vienkārši. Akmens ir jāpietēž. Akmens ir jāskal, lai viņš smuks sajiet kopā. Un tas brīžos, brīžos ir nepatīkami, brīžos ir grūti, ir smāji. Bet Dievs ir ar tev kopā. Un es zinu, ka šajos grūtos brīžos es esmu nācis vienkārši. Man ir grūti bijis palūkt, bet es vienkārši uzslēdzu telefonā, internetā, slavēšanu. Un es zinu, ka man bija viena reize, ka es tā sastapos ar Dievu, kad es kad pusstundu vienkārši uz ceļiem braudāju. Es izraudāju visas savas sāpes, visu pēc kā es ilgojos. Es raudāju Dievam, kliedzu ārā, bet es jūtu kā no jauna piedzims. Es jūtu kā no jauna piedzims. Ja es gribu būt ar viņu kopā, es gribu būt vienots, es gribu augt, gribu, lai man dzīve ir svētīta, lai man ģimene ir svētīta. Es gribu nēst augus savā dzīvē, es gribu būt liecinieks šeit uz zemes. Es negribu to, lai tāpēc es kaut kur kļūtu iedomīgs vai, vai populārs. Nē, es gribu vienkārši pagodināt Dievu vārdu. Un es Dievu mums laiku lūdzu, kungs, pasargā man no šīs lepnības vai augstprātīgs, lai, lai tā neienāk manā sirdī, bet lai Dievs tavu darbi redzams ar manu dzīvi. Un es vienkārši pusstundu to kliedzu ārā, runāju, raudāju. Un tas man bija tāds tēv, tēvs un jēzus un svētais gars. Es ticu, ka tas bija trīsienīgais Dievs, kas bija manā istabā. Un es šā, pēc šādiem mirkļiem, es vēl vairāk gribu piedzīvot Dievu. Vēl vairāk es gribu sastapties ar viņu. Jo tā ir dzīvība, kas ienāca manī. Tie apstākļi vienkārši, kas bija kas bija novītuši, kā Ecehēlā rakstīts, kur koki bija bez lapām, bez augļiem, manī ienāca dzīvība, un manī atkal sāk uzplaukt visu. Nākamā lieta, es palieku Jēzu, ko es iegūstu, mans prieks, manī būs pilnīgs prieks. Manī būs pilnīgs prieks. Mēs ik viens ilgojamies pēc prieka. Amen. Mēs negribam staigāt noskumuši, mēs negribam dzīvot kādās depresijās ieslīgt, noskumdināt, apbēdināt. Mēs gribam priecāties. Mēs gribam priecāties. Es zinu, ka brīžos pat ir pie noskumušiem apstākļiem, ka tu kaut kāds atgadījums vienalga kas, ka tu paskaties ritīgi izsmējies, tev ienāk tagad dziedināšana, tev atkal atnāk prieks. Un ko, ko Dieva vārds saka šajā 15. nodaļā par prieku? Tad, kad Jēzus stāstīja par šo mīlestību un baušļiem, 11. pantā rakstīts, to es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Amen. Ja mēs turēsim Dievu baušus, ja mēs turēsim tos baušus, ko Jēzus mums ir mācījis, mēs mīlēsim viņu, un kas ir? Jēzus priecāsies. Un Jēzus saka, mans prieks mājos jūsos. Pirmais, Jēzus priecājas par to, ka tu viņu mīli, ka tu tur viņu baušas. Viņa prieks ienāk tavā sirdī un tavs prieks ir pilnīgs. Slavu Dievam! Slavu Dievam! Īstenībā nav sarežģīti. Ja tā. Mīli, tur viņu baušas, Jēzus priecājas un viņa prieks ienāk tevi un tu kļūsi pilnīgi priecīgs. Tavs prieks ir pilnīgs. Nevis tik, bet viņš ir pilnīgs. Neizmērojams. Nākamā lieta. Es esmu draugs Jēzum, jo viņš ir mani izredzējis. Kad mēs lasām, ka Jēzus saka, jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Ja mēs darām to, ko Jēzus mums pavēl, mēs esam viņa draugi, nevis kalpi vai vēl kaut kas cits. Tu esi Jēzum draugs. Un kas būtu brīnišķīgāks, par draugu, ja tev ir pats pestītājs. Nākamā lieta. Man ir stiprs pamats. Un to mēs izlasīsim Lūkas evaņģēlī 6. nodaļa. Lūkas 6. no 46. līdz 49. Ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarat, ko es saku? Iedomājies? Ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarat, ko es jums saku? Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, Es jums rādīšu, kā viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas sēku celdams dziļi raka un pamatu lika uz klints. Kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celtos klints. Bet kas dzird un nedara, tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku uztaisīja uz zemes bez pamata, un kad ūdeņi tai lauzās virsū, Tad ēka tūdaļ sagruva, un šīs ēkas gāšanās bija liela. Amen. Un atkal, Jēzus saka, ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, ne tikai dzirdē, bet arī darīt. Tā pamats ir celts uz klints. Saprot? Tavs garīgais pamats būs celts uz klints, vienalga kāds garīgās vētras, kā dzīves apstākļi tev, kā krācis gāzīsies virsū, tevi tas nenoskalos. Tu tur ierāmē, tevi tas neizsitīs. Tāpēc, ka tavs pamats, Jēzus Kristus, ir uz klints. Tavs pamats ir klints. Bet tas nav vienkārši tā patās. Tas ir dzirdēt un darīt. Un pēdējais no šiem punktiem – es vienmēr būšu drošībā ar Jēzu. Ja tu paliks kā zars pie koka, ja tu paliks Jēzu, tad tu vienmēr būs drošībā ar viņu. Un to mēs izlasīsim stāstu no Mate evaņģēlijas, Mate evaņģēlija 8. nodaļas. Mate evaņģēlija 8. nodaļa no 23. līdz 27. Punkts. Es vienmēr būšu drošībā ar Jēzu. Un viņš, iek, un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viņa laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa un modināja viņu sacīdam, kungs, palīdzi mūs, mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, kam esat tik bailīgi, jūs masticīgie. Un viņš cēlās un apsauca vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēja un jūra tam paklaus. Amen. Stāsts brīnišķīgi attēlo mūsu šodienas garīgo dzīvi, mūsu ikdienas dzīvi. Šis vētrs, šī mūsu dzīves satricinājuma, šie grūtie dzīves posmi, kas mums ir – apstākļi, kam mēs neredzam galu, sāpes, kur mēs esam kaut kur sāpināti. Bet šis stāsts brīnišķīgi parāda, kad Jēzus bija laivā ar viņiem. Viņš nebija kaut kur projām, mācekļi nebija vien paši. Viņš turpat gulēja. Un to es salīdzināt arī, kad ja es savā garīgajā dzīvē šajā laivā braucu un kopā ar Jēzu, tad es zinu, ka Jēzus vienmēr apsaugs ka Jēzus savā vārdā vienmēr apsauk šos apstākļus. Un es būšu drošībā. Amen. Un tu arī, ja tu būsi vienā laivā ar Jēzu, vienalga kādas dzīves problēmas, apstākļi, satricinājumi, bēdas, likstas, Jēzus tās apsauks. Jēzus tās apklās, un tu būsi drošībā. Jo tevi neviens neizraus no viņa rokām. Neviens. Ja tu pats vienkārši neatkāpsies. Ja tu paliksi vienots ar Jēzu, tev neviens neizraus no viņa roka. Noslēgumā es gribu tādu vienu stāstu izlasīt no Lūkas evaņģēlī 14. nodaļas. No 15 līdz 15. Es atvainojos Lūks evaņģēlī 16. no 14. līdz 18. Nē, 14. nodaļa, man te bišķi pierakstīja nepareizi. 14. lūks 14. No 15 līdz 24 ir pareizi. Un tur ir tāds stāsts, manā bībelē rakstīts virsaks, līdzība par lielo mīlestību. Kaut kad pagājuši nedēļ Dievs ar caur vienu grāmatu, caur kristīgu literatūru, tā ļoti spēcīgi īstenībā atgādināja, par šodienas dzīvi, par šodienas Kristus sekotājiem. Kad mēs daudz esam aizņemti kaut kādām lietām un daudz vienkārši atkāpjas un padodas. Un šis stāsts, lai tev par iedrošinājumu, lai šis stāsts ir tas, varbūt, kas tev atvērs acis, lai šis stāsts ir tev, kas stipri. Kāds no galda viesiem to dzirdēdams sacīja, svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Bet viņš sacīja tam, kāds cilvēks taisīja lielu mīlestu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mīlesta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem. Nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis un man jāiet to apskatīt. Lūdzu, aizbildini mani. Otrs sacīja, es esmu piecus jūgu vēršus pircis – eju tos aplūkot. Lūdzu, aizbildini mani. Trešais teica, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kāps pārnāca to, atsacīja savam kungam. Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam, izaisteikšus uz pilsētas ielām un gatvēm, un veid šurp nabagus, kroplus, aklus un tīzlus. Un kalps sacīja, kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas – Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns, jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestību. Amen. Šis stāsts īstenībā man ļoti īstenībā nu, liek vēl aizdomāties par man, manām attiecībām ar Jēzu. Liek vēl vairāk viņam tuvoties, vēl vairāk būt svētumā, divbībā. Jo, kā mēs lasām, kad tas kalps aizgāja pie trīs cilvēkiem, un Jēzus ja saka, nāc uz mani mīlestību. Ja es saku šodien, nāc pie maniem, nāc seko man. Viens aizbildinās, ka viņam tīrums ir pirts, otrs aizbildinās, ka viņš ir vērš pirts, trešais, ka viņš ir sieva apņēmis, viņam nav laika. Bet Jēzus tev saka šodien, nāc manā mīlestā, nāc pie manis. Negāji. Jo, kā mēs lasam Bībelē, kad Dievs mums atgādina jūs ļoti spēcīgi, šodien, nevis rītdien vai pēc mēneša, bet šodien, šodien, mīļie, ir žēlstības diena. Šodien ir diena, kad tu vari atgriezties no saviem grēkiem – Šodien ir diena, kad tu var atgriezties pie pirmās mīlestības, pie pirmiem darbiem, ja tu esi atkrits. Šodien tā ir. Jo Bībelē teikts arī par to, ka es tur aizbraukšu, darīšu to un to rītā vai vēl. Tu nezini, kurā dienā atnāks. Jēzus, tu nezini. Mēs neviens nezinām. Tāpēc Dievs mums saka, dzīvo šodien. Arī par rītdien, lai mēs nezodamies bet lai mēs šodien dzēnamies pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības, un Dievs pārējais lietas mums piemetīs. Un tas ir tas, ko Dievs vēlas. Lai tu stipri stāv viņā, lai viņš var mājot tevī, lai tu var turēt viņu baušus, lai tu var mīlēt, lai Jēzus prieks var mājot tevī, lai tu var nes daudz augus, un lai tēva vārds tiek pagodināts. Jo šajā Jāņa evaņģēlī 15. nodaļā rakstīts, ka tēvs tiek pagodināts dēļ tā, ka mēs esam viņa mācekļi un mēs nesam augļus. Tēvs tiek pagodināts. Caur tavu dzīvi, to, ko tu izai ārā, kur tu esi ikdienā, ka tādā veidā, lai cilvēki redz, ka tu esi māceklis, ka cilvēki redz tevi augļus, un viņi pagodinās Dievu vārdu un teiks, jā, ar tevīm ir Dievs. Tu esi ritīgs māceklis, Jēzus, sekotais. Ja tevī būs mīlestība. Tāpēc neaizbildināsimies ar kaut kādām lietām. Ik viens atgriezieties pie pirmās mīlestības. Tā pirmā mīlestība bija vis, visspilgtākā, tad, kad mēs atgriezāmies no saviem grēkiem, tad, kad mēs piedzīvojam Jēzu Kristu, tad, kad mēs viņu pieņēmām savā sirdīs – Tā ir pirmā mīlestība, tie pirmie darbi. Kā Jāņa atklāsmes grāmatā mēs arī lasam arī par šo Efes draudzi. Viņiem viss bija. Viņi bija labi draudzi, viņi bija pilnīgi, bet viens lietas viņiem nebija. Viņiem, viņi bija aizgājuši no pirmās mīlestības. Un tas ir tas, ko Dievs grib. Dievam nevajag, ka tu tur ej tā kā kā ar vadons, jā, un tur izsit un cīnies. Dievam vajag pirmais tavs sirdi, mīlestība uz viņu, šīs attiecības ar viņu. Un tad tālāk viss notiks. Svētais gars vadīs, svētais gars darbosies. Amen. Es ticu un ceru, ka jūs esat svētīts ar šo vārdu. Es īstenībā ļoti tiku svētīts, kad es šo visu lasīju un mācījos. Un Dievs negrib, ka mēs vienkārši katru svētdienu šeit nosēžam. Mēs nosēžam un aizējam kā remdeni un atkal iegrimuši savās ikdienas problēmās, vajadzībās. Dievs zina katru mūsu soli, Dievs zina katru tavu domu, katru tavu sirds ilguši to zina. Bet Dievs grib tavu sirdi. Dievs grib tevi apakaļ. Ja tu esi no kaut kā atkrits, no šīs pirmās mīlestības, no pirmiem darbiem, no augļiem, atgriezies. Ļauj, lai šī dzīvības upno tevs plūs, lai šie augļi tevi ir. Spēks tevi ir, Tev būs stiprs pamats. Tu pastāvēsi. Tu izies kā uzvarētājs. Es zinu, ka manā dzīvē, sievas dzīvē mums atnāca arī vārds, ka būs, būs grūtības, būs apstākļi, ko mēs nesapratīsim. Bet tāds ir Dievs sauciens par mūsu dzīvi, izcīnīt šīs cīņas un iziet kā uzvarētāji. Tas ir tas, kā Dievs grib pagodināties. Ka caur šiem apstākļiem, caur šīm grūtībām, caur šīm uzvarām, tu nāc priekšā šeit un liecini. Nevis tas tur muti ciet un nesaka to, ko Dievs dara. Jo Dievs mums stingri arī norāda par to, ka ja mēs neliecināsim, tad Dievs pie mums nedarīs darbus. Jo Dievs grib, ka mēs esam viņa liecinieki, dzīvē liecinieki šodien. Un jo tu vairāk liecinās, kaut vai tā liecība būs māza, es atceros nometnē pat viens Dievu vīrs, viņš uznāca, viņš saka, bija liecība laiks, viņš saka, es mīlu Jēzu Kristu. Bet viņš to darīja no sirds, auditorijas priekšā. Viņš vienkārši uzskata, es mīlu Jēzu Kristu. Viņš kaut es sāca to mazumiņu, bet lieci to, ko Dievs tev dara. Es neticu, ka Dievs pie teviem nedara šodien lietas. Es neticu. Dievs dara pie teviem. Dievs dara pie teviem. Apkārt tev. Dievs dara. Nāc priekšā liecini, nebaidies. Es drosmīgs. Svētais gars tev vadīs. Svētais gars tev mācīs. Svētais gars tev atgādinās jo tu būsi paaugstinājis Dievu vārdu šeit ir zemes. Un tas ir tas, kas Dievam patīk. Amen. Amen. Es aicinu, ka mēs varam piecelties. Mēs lūksim Dievu, lūdzu no sirds. Vienalga, kas tev stāv blakā, vai priekšā vai aiz muguras, nekaunies, ja vajag rīt uz ceļiem, ja vajag raudi. Bet tas, ko es tev aicinu, neļauj, lai tas cirus pie, pie tavu garīgā koka, pie tavām saknēm pielikts. Lūdzu, lai tavu auguļi atgriežās. Lūdzu, lai tu atgriezies pie pirmās mīlestības. Lūdzu, lai nekad nav šķēršļi Tev tuvoties Jēzum Kristu. Tās paldies Tev, kungs. Paldies Tev, mīļais Jēzu, par šo vārdu. Paldies Tev, kungs, ka Tu runā uz mums, ka Tu māc, ka Tu atgādini lietas, Tēvs. Paldies, Jēzus, ka Tu man devi šo salīdzinājumu par šo vīna koku, Dievs. Tas ir tik spēcīgi, kungs. Dievs, tas tik spēcīgi, kungs, palikt Tevi. Dievs, tik brīnišķīgi apsolījumi, kungs, ko Tu mums esi Devis. Es zinu, kungs, kad izvēles paliek mūsu ziņā tās. Kungs, palīdz mums. Palīdz šai draudzē katram ikvienam, Dievs, atgriezties pie šīs pirmās mīlestības. Dievs, palīdz mums ikvienam atgriezties no saviem grēkiem. Palīdz, kungs, mums ikvienam palikt pie Tevs, kā šim koka zarām. Mēs negribam, Dievs, lai mēs topam nocirst un iemest ugunī. Mēs negribam, kungs, sāpināt tavu sirdi. Mēs negribam, svētais gars tevi apslāpēt, apbēdināt pie savām dzīvēm. Kungs, mēs gribam, lai mēs atjaunojamies. Mēs lūdzam, Dievs, atjauno katru, kas ir šeit, Tēvs. Atjauno katru brālu māsu, kungs, kas ir šeit. Es, kungs, lūdzu, svētais gars, lai tu šajā brīdī dziedini šīs sirds. Dievs ved patiesā grēka nožēlā, ved, ved patiesā atzīšanās. Dievs atgriez ikvienu kungs pie pirmās mīlestības. Dievs palīdz ikvienam tēvs turēt šos baušus, ko tu mums esi devis. Kungs palīdz mums turēt šīs pavēles, ko tu mums esi devis, kungs. Kungs, kas var būt brīnišķīgāks, ka tu esi pie mums, mūsu namā, mūsu lūkšanās – ka tu ņem māju vietu pie mums, Dievs. Nekas nevar būt brīnišķīgāks par tavu godību, Tēvs. Jēzu par tavu godību, svētais gars par tavu godību, nekas nevar būt brīnišķīgāks. Kungs, lai kādi ir apstākļi, Dievs, ar Tev mēs esam vienmēr drošībā. Ar Tev mēs vienmēr esam, Kungs, uz klīns, Jēzu. Dievs, Tu redzi katru sirdi, kas ir šeit, Tēvs. Es lūdzu Jēzu savā žēlstībā. Žēls, žēlstībā Atgriez. Es lūdzu Dievu savā vārdā, lai tu dziedini. Es lūdzu Dievu savā spēkā, lai tu izmaini, kungs, cilvēks. Dievs, ka mēs esam dzīvi akmeņtēvs, ka mēs esam dzīvi liecinieki, kungs, ka mēs nesam pienācīgs augļus tēvs, ka mēs tev pagodinām caur savām dzīvēm, Dievs, ka mēs esam šīs āvis, Dievs, kas turas pie tevis, ka tu esi šīs mūsu labais gans, un neviens nekad mūs neizraus no tavām rokām, tēvs. Jēzu, paldies Tev, kungs. Kungs, Tu esi siržu pazinējis. Tu neuzlūko cilvēku vaigu, bet uzlūko sirds Tēvs. Es, Dievs, esmu ļoti pateicīgs par to, ka Tu mūs mīli, ka Tavu mīlestība ir bez nosacījuma. Es pasakos par šo dienu, ka šodien ir žēlstības laiks, Dievs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai notiek Dievs radikāls pārmaiņas pie draudz Dieva mājas, pie katra, kas ir šeit Dievs, kas skatīsies mūsu internetā, Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu Tēvs, lai Tu pagodinies, Dievs, ka mēs neesam kādi mēs bijām līdz šim, bet ka mēs, Dievs, esam stipri Tevī, ka mēs, Dievs, esam mācekļi, kungs, tie, kas Dievs tiešām Tev godina, ka mēs esam mācekļi, Dievs, kas Tev nesāpina, bet kas Dievs pilda Tavu gribu, kas pild tavs pavēls, ka mēs esam mācekļi Dievs, kas iet un sludina tavu evaņģēlī, un kad tavs evaņģēlijs apstiprināsies ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem, un tu ikdienas biji pie mācekļiem, es ticu, kungs, jēs, ka tu ikdienas būs pie mums, ka tu esi teicis, turiet drošu prāt, es pasauli esmu uzvarējis, Jēzu, paldies par šo apsolījumu, paldies Tev, Jēzu, kungs. Es lūdzu, svētais gars, pagodinies šeit. Pagodinies, svētais gars. Pagodinies, kungs, Jēzu. Kungs, tu mums esi ļoti vajadzīgs. Kungs, mēs bez Tevs neniek nespējam. Tu esi teicis savā vārdā, jūs bez manis nenieka nespējat. Kungs, mēs atzīstamies, mēs nespējam bez Tevs. Un mēs bez Tevs arī negribam spēt. Mēs gribam visu darīt tikai kopā ar Tevi. Jēzus, mēs gribam būt vienoti. Mēs gribam būt vienot, kungs, Jēzus, gan ar Tev, gan savā starpā. Dievs, es lūdzu, lai mēs, lai mēs neesam garīgi mirus draudz tās. Es lūdzu, lai mēs esam garīgi stipri, kungs. Svētais gars mums vajag Tavu spēku. Svētais gars mums vajag Tavu spēku pastāvi. Es lūdzu, svētais gars, apģērb mūs ar spēku. Apģērb kā šajā vasaras svētdienā, kā pār apastuļiem nāca svētais gars Es lūdzu, apģer mūs ar spēkums, ka mēs esam Tavu liecinieki līdz pasaules galam, Dievs. Ka Dievs mums ir drosme, kungs, kalpot. Ka mums ir drosme, Dievs, sludināt. Ka mums ir drosme, Dievs, liecināt. Ka mums ir drosme, Dievs, iestāties par taisnību. Ka mums ir drosme iet uz ielām, iet uz namiem. Ka mums ir drosme, Dievs, un spēks no Tevis iet un dziedināt slimos, iet un izdzīt ļaunus gars, iet un pavēlēt iziet ārā nešķīstiem gariem. Dievs, ka mums ir šī drosme. Es zinu, ka tas ir jāpārvar Dievs, bet ar tevīm visas lietas ir iespējams, mans varenais Dievs. Ar tevīm visas lietas ir iespējams, kungs Jēzu. Tu visu spēji, un tu teici savā vārdā, tas visu spēja tā kunga spēkā. Dievs, es lūdzu, stiprini mūsu ticību. Dievs, stiprini mūsu ticību, kungs, ka mēs neesam kas atkāps. Ka Dievs mēs neaizbildināmies arī kā šajā kāds mīlestā, ka mums ir tas jāizdara, ka mums ir tas jāizdara, ka mums ir tas jāizdara. Bet Dievs, ja Tu mūs aicini, ka mēs Dievs atsaucamies Tev. Jēzu, mēs atsaucamies Tev. Mēs gribam būt, kungs, Tavu mācekļi. Mēs gribam, Dievs, lai Tu pagodinies mūsu dzīvēs. Mēs to lūdzam, Dievs, pagodinies. Kungs, es lūdzu, lai mūsu sirds nav tagad atvērts un izējot ārā, lai tās atkal ir aizvērts. Mēs gribam, Dievs, ka mēs esam radikālie kristieši, ka mēs esam kristieši, caur kuriem plūst dzīvību, kungs. Šis traums, šis krācis, Dievs, lai prūs svētais gars, tu caur mums. Dievs, kungs, runā uz mūsu sirdī. Runā uz katru, kas ir šeit, Dievs. Kungs, Jēzu runā. Tu esi teicis, kungs, ka tavu, savu, ka tavu savis dzird tavu balsu. Mēs gribam dzirdēt Dievs, kad tu runā uz mūsu sirdī. Kungs, mēs gribam redzēt turpmāk ar garīgām acīm. Mēs gribam turpmāk Dievs mīlēt Tēvs ar Tavu sirdi. Mēs gribam turpmāk Dievs dzirdēt svētais gars visu, ko Tu saki uz mums. Mēs gribam atjaunoties savā sirdsprātā, kungs. Mēs gribam Dievs. Svētais gars, patiesības gars, aizstāvies šeit. Nāc par katru, kas ir šeit. Es lūdzu, lai tavs svaidījums ir par šo draudz. Es lūdzu, lai tavs svaidījums ir par katru brālu māsu, par katru kalpotā, par katru vīru un sievu, par katru bērnu, lai tavs svaidījums, Dievs. Kungs, ka mēs no šīs dienas esam dedzīgie kristieši. Dievs, Tu esi teicis, ka Tu ielūzuši niedri nesalauzīs, ka Tu kvēlojuši ogu nenodzēsīs. Uzpūt šo liesmu, kungs. Uzpūt šo liesmu ikvienā, kas ir šeit. Atjauno mūs, Dievs. Atjauno, Dievs. Paldies Tam, Svētī ikvienu, kungs, kas ir šeit. Palīdz mums būt svētīgiem, kungs. Kungs, palīdz mums būt vārdu darītājiem, kungs, nevis klausīt. Dievs, Jēzu, palīdz. Paldies Tev par visu, kungs. Mēs dievs, Dievs tiešām Tev slavējam. Mēs paaugstam Tavu vārdu jo tu esi cienīgs saņemt visu slavu un godu tikai tu, Dievs. Paldies Tev par To lūdzam Tev Jēzus Kristus vārdā. Āmen.